мабуть, усього потроху таланту, знань і, і сміливості. Вона запитала, а кому вистачило? А в серці щось тьохнуло, підказало, йому вистачить. Тищенко вийшов з води, сів поруч неї знову довго думав. Таких дуже мало. А все ж, Нікеланджело, Шевченко. Вона подивилася на нього з цікавістю, змішаною з співчуттям. Тобі подобалася та дівчина? Мабуть, подобалася, якщо згадав її. Од неї почався твій спомин. Подобалася і ти розповів їй про свої мрії, а вона не відгукнулася. Тищенко подивився на неї підозріливо. Звідки ти знаєш? Здогадалася. Я тобі ніколи не розказував. Вона усміхнулася. Навмисне сказала майже те, що вже казала Сергієві. То й що? Просто як і більшість чоловіків, ти не розумієш жінок. Вони чомусь думають, що жінкам треба, аби в ім'я їх возводили піраміди або тисячами рубали голови. Буває і таке. Це лестить. Але, мабуть, частіше більше важить, щоб ніжно і чуттєво погладили по руці. Зробили щось маленьке, але для неї бо піраміди і перемоги на полю бою, врешті-решт для себе, для власного возвеличення, над тією ж жінкою. Василь Васильович почав заперечувати. Вона слухала і думала своє. Навіть чому пам'ять відхилила запону, і вона пригадала, як вперше залишився наодинці з нею ірша. Завжди ніяковий і завжди скутий, він раптом розійшовся, почувався вільно, жартував, смішив її, і вона одразу ж зрозуміла, що він тонкий, дотепний, що та його тонкість і сковувала його, а тепер відчув її довіру і зацікавлення собою. Тобто вона не самохідь підштовхнула його до цього. Він хотів їй сподобатися, це вона розуміла, але не зупинила його і не згледілася. Як, розповідаючи якусь веселу історію, він узяв її за руку. Ні потім, ні пізніше вона не пам'ятала, як це сталося, сталося само по собі. А тепер пригадала і чомусь злякалася. Ти мене не слухаєш? Діткнувся до її руки Василь Васильович, і вона сахнулася, але він цього не помітив. Слухаю, трошки задумалася. Я кажу, що, мабуть, у тому, що сказала ти, є частка правди. Глибонь досвідчені зальотники знають про це. Причому тут досвідчені зальотники? Я кажу про щирість, порух душі. Нехай і так. Але тому, про що казав я, теж щирість. Піраміди не тільки для себе. Звичайно, всі ми мріємо за молодості стати кимось великим. Якщо не полководцем, то хоч пілотом. А може, і не треба прагнути кимось стати ти не дослухала. Та мрія обов'язково пов'язана з дівчиною. Часто навіть невідомо з якою, видуманою. Я пам'ятаю свої шкільні роки в старших класах. До речі, мені здається, що теперішні хлопці про це мріють менше. Зараз вони практичніші чи що. А може, й оце гарна робота, квартира теж мріє? Велика мрія високо піднімає людину.